G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib, ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Endi mujohid birodarlarimizdan Mufti Abu Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. qilmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده muhtaram birodarlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustoz abu musab suriy hafizaullohning kitobi davatil muqovomadan darsimiz davom etyapti biz xilofat sinish va xilofat suqut bo'lish asboblar to'g'risida bahs qilyotgan edik birinchi sabab shu xilofat shuradan merosga aylanish bo'ldi. Ya'ni xilofatni zaiflashtiradigan sabablardan bittasi shu bo'ldiki, xilofat merosga aylanib qoldi. Va ikkinchi sabab cho'rilar bilan nikoh qilish va cho'rilarning hukumatiy ishlarda aralashish bo'ldi. Ustoz aytayaptiki, xulafoi roshidinlarning paytda xalifalarning onalari va ayollari asl arab avlodlaridan edilar. Umaviylar ham shunday edi. Umaviylarda faqat ikki kishi churiylardan tug'ilgan edi. Umaviy xalifalardan ikkita xalifa cho'rilardan tug'ilgan edilar. Birinchisi Yazid bin Valid bin Abdul Malik, ya'ni Abdul Malik bin Marvonning nabirasi Yazid va ikkinchisi Marvon bin Muhammad bin Al-Hakam, ya'ni Banu Umayyaning oxirgi xalifasi. Shu xalifaning paytda, shu xalifaning davrida eng ko'p fitnalar bo'lgan edi. Yazidning onasi Ironiy edi, forisi edi. uni nomi Shahfarand edi. Kisraning navirasi edi shu xotin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomi muborakni ertib qo'ygan Kisraning navirasining qizi edi. Tushunyapsizlarmi? Kisraning navirasining qizi edi. Bint Feyruz bin Yazdijar bin Kisra. Bu Ironiylarning oxiri podshohi edi. Feroz Ironiylarning oxiri podshosi edi va buni qizi cho'ri bo'lib Banu Umayyaga kelgan edi. Shu cho'ridan Valid bin Abdul Malikning o'g'li Yazid tug'ildi. Eng zaif podshalardan bo'lgan Yazid. Valid bin Abdul Malikning o'g'li Yazid eng zaif podshalardan bo'lgan. Ammo Marwan esa uning onasi Barbari Marokishdan Nafza degan qabiladan edi. Bani Umayyada faqat ikta podshalar cho'rilardan tug'ilgan edilar. Ammo Banu Abbas esa ularda faqat 3 kishi asl arab bo'lganlar. Abul Abbas as-Saffah Mahdi va Aminur Rashid. Xolos. Boshqa hamma xalifalar cho'rilardan tug'ilgan edi. Forslik, Rumlik, Turkiyalik, Armeniyalik, barbar shu joylardan keltirilgan cho'rilardan tug'ilgan xalifalar edi bular. Va Andalusda ham Bani Umayyaning xalifalari aksar nasroniy cho'rilardan tug'ilgan edilar nasroniy xalifalarning qizlaridan tug'ilgan bolalar xalifalikka chiqqan edilar. Banu Abbosda eng mashhur bo'lgan xotin kishi Xayziran degan xotin kishi bo'ladi. Bu kishi Harunur Rashidning onasi bo'ladi. Xalifa Mahdining xotini va Harunur Rashidning onasi bo'ladi. Vahakaza mutavakkil xalifaning xotini ham cho'ri bo'lgan. Andalusda Tarub degan xotun kishi rasa mashhur edi va uning gapi o'tar edi. Hukumatda aralashar edi u. Va ba'zi xotinlar siyosiy maqsad uchun nikohga olingan edi. Va shu xotinlar keyin borib-borib podshalarga ham g'olib bo'lib ketar edi. Misol uchun Mansur bin Abi Amir degan Andalusning amiri Nafar degan joyning podsha Sanshu ikkinchining qiziga uylangan edi. So'ngra Barmud ikkinchi Livon degan joyining podshasining qiziga uylangan edi. Maqsadi faqat va faqat siyosiy edi. Lekin bilasizlarki, shu qizlar podshalarning qizlari edi. Siyosatini ko'p yaxshi tushunar edi ular. Borib-borib musulmonlarning amirlariga siyosat o'tkazadigan bo'lar edi. Ustoz bu yerda aytayaptiki, shu cho'rilarning davri davlatning siyosatida rasa katta edi. Hattoki aka-ukalarning orasini buzish va amaki-bacha, tog'a-bachalarning orasida janjollar bo'lar edi. Endi chunalik bo'lyaptiki, tog'a-bacha bo'lsa u nasroniylar tomonidan bo'ladi. Deraki qiz tomonidan qarindoshda u. Ammo amaki-bacha bo'lsa mana Amirul Mo'minin tomonidan bo'ladi. ikkilasining orasida janjal bo'ladi va xilofatga ziyon bo'ladi va yana bitta davlat mustaqil bo'lib ketadi. Mana shunaqa ishlar bo'ldi. Xayziran degan shu Mahdining xotini va Harunur Rashidning onasi shunaqa salohiyatli xotin bo'lganki, buning darvozasida vazirlar va katta-katta odamlar qatorda kutib turar edilar. Ammo Xayzironning o'g'li Hadi Harunur Rashidning akasi xilofatdan kelgandan keyin u o'zining onasining salohiyatlarini olib qo'ydi. Natijasi nima bo'ldi? Xayziron Hadining onasi Hadini o'ldirishga harakat qildi. U ba'zi rivoyatlarda keladiki, onasi bolasini o'ldirdi. Hayziron ona Hadi bolani o'ldirdi. Xullas birodarlar bu yerda ularning nomlarini aytib o'tirishda ko'p vaqtimiz ketadi. Lekin Alloh taolo aytgan Qur'oni Karimning oyatiga iymonimiz yana ziyoda bo'lib ketadi. Astaezu billah Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Erkaklar ayollarning ustida peshvolardir. Ya'ni erkaklar rahbariyat qilishga haqliroqdir. Ayollar emas. Yana Qur'oni Karimda bitta oyatda keladi: "Valir rijali alayhinna daraja." Ayollarning ustida erkaklarning martabasi bordir. Ne ayollar albatta past turish kerak. Buni Alloh taolay aytgan. Mullalar aytgani yo'q buni. va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ironda bir xotin kishi podsha bo'ldi degan xabarni eshitgandan keyin aytganlarki lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan qaysi qavmki hukumatiy ishlarni ayollarga topshirib qo'ysa o'sha qavm hech qachon muvaffaq bo'lmaydi Tushunyapsizlarmi? qaysi qavmki o'zining ishlarini ayollarga topshirib qo'ysa, o'sha qavm muvaffaq bo'lmaydi. Mana shu Sahih Buxoriyda kelgan hadis birodirlar. Ustoz bu yerda aytayaptiki, shunda shubha yo'q. Ke shu Fors, Rum va Turkiya va barbar aralash qavmlardan topilgan muhitda farzandlar ta'sirlandi. Hattoki ba'zi Abbosiy xalifalar Majuslarning bayrami Navro'zni ham tashkil qilar edilar. Majuslarning hayitlar va bayramlarini ham tashkil qilar edi ba'zi xalifalar. Nimaga? Onalar tomonidan ta'sir bor edi. Xotinlar tomonidan ta'sir bor edi. Musannaf bin Abi Shayba degan hadis kitobida Harsha binul Hur rivoyat qiladiki, qala Umar. Umar roziyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Tahlikul arab hina yablughu abna'u banati Fars." Vaqtiki Fors qizlarining o'g'illari bulug'atga etsalar, arablar o'sha paytda barbod bo'ladilar. Forsdan olib kelingan qizlar va cho'rilarning o'g'illari bulog'atga etsa va ular endi tabiiy narsaki albatta bir narsaga aralashadida bulog'atga yetgandan keyin o'sha paytda Umar roziyallohu anhu aytayaptilarki, arablar o'sha paytda halok bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda masala qonparastlikning masalasi emas bu yerda. Bu yerda masala shuki, arzmaydigan cho'rilar podshalarni tug'dilar va podsha mansabga kelgandan keyin tabiiy narsaki onasining ham hurmati va obro'si ham ko'payadi. Tushunyapsizlarmi? Masala shu yerda bo'lyapti. Masala shunda emaski u rumlik bo'lgan yoki turk bo'lgan, nimaga arab bo'lmagan, masala shu emas. Masala shu yerdagi u to'g'ri podshaning qizi, lekin ilmi yo'q, amali yo'q, taqvosi yo'q. Ammo uni bolasi podsha bo'lib qoldi. Bolasi podsha bo'lgandan keyin U eri podsha bo'lgandan keyin tabiiy narsaki xotinning va onasining gapi o'tadi. Va o'sha xotinning ilmi ham yo'q, amali ham yo'q, taqvosi ham yo'q. Mana shundan xilofatga zararlar bo'ldi va ziyon bo'ldi. Abdullah bin Amr bin As radhiyallohu ta'ala anhu dan rivoyat bo'lgan aytadiki lam yazal amru bani Isroila mu'tadilan. Bani Isroilning ishlari to'g'ri edi. Hatta nasha fihim abna'u al umam. Hattoki ularda qavmlardan, muxtalif millatlardan olib kelingan cho'rilarning o'g'illari katta bo'ldilar. Faqalu fihim bir-ra'y. Katta bo'lgandan keyin ular ham maslahatlarni berdilar. Fadallu o'zlari ham adashdilar va adallu va bani Isroilni ham adashtirdilar. Shu rivoyat tushunarlik bo'ldimi? Abdullah bin Amr bin As roziyallohu anhu dan rivoyat bo'lyaptiki, Bani Isroil qavmining ishi yaxshi edi. Hattoki ularda muxtalif millatlardan va muxtalif qavmlardan olib kelingan churilarning farzandlari katta bo'ldi va ular maslahatlarni berdi. Oqibatida ular ham adashdilar va Bani Isroilni ham adashtirdilar. Mumkin ba'zi birodarlar hozirgacha tushunmayotgan bo'lsa kerak, bu qonparastlikku degan bo'lish mumkin. Masala shunda emas. Bu avlod borku avlod. Buni ta'siri insonda bo'ladi. Pastkash odamning avlodi ham pastkash bo'ladi. To'g'rimi? Pastkash odamning avlodi ham nima bo'ladi? Pastkash bo'ladi. va izzatlik odamning avlodi ham izzatlik bo'ladi. O'zi ko'rinib turadi. Al-waladu sirrun li abihi. Bola otasining siri bo'ladi. Bolani ko'rib otasiga hukm qilmaysiz, lekin bir tasavvur olsangiz bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bir tasavvur olsangiz bo'ladi, mana buni axloqi shunday bo'lsa, otasining axloqi ham shunday bo'lsa kerak. deb tasavvur qilsangiz bo'ladi Lekin hukm qilmaysiz. Alloh taolo bandalarni hammalarini bir xil yaratmagan. Ba'zilarini ba'zilarga fazilat bergan. Shunda hech kim inkor qilolmaydi. Insoniyat masalasida hammalar bitta. Lekin ba'zilarning ustiga ba'zilarini Alloh taolo fazilat bergan, shundan hech kim inkor qilolmaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Va faddalna ba'dahum ala ba'd." Alloh taolo ba'zilarni ba'zilarga fazilat nimaga bergan? Musaxxar bo'lishlik uchun. Zeraki hammalar amir bo'lsa itoat kim qiladi? Hammalar boy bo'lsa ish kim qiladi? Shuning uchun Alloh taolo daraja ba daraja yaratgan bandalar. Hammalar bir xil bo'lmaydi, miyalar ham bir xil bo'lmaydi, kuchi ham bir xil bo'lmaydi. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا بز بعضلرنا بعضلردن كترب قوي قويغمز تاكي بعضلر بعضلرنا مسخر قلب ولردن خزمت وصنلر بمسا دنيا اش يرمايد شو قبمز شو asosga binoan aytilyapti. Ki hamma odamlar salohiyat, aql, hunar, fikr tomonidan bir xil bo'lmaydilar. Shu shar'iy hukm emas, birodarlar. Lekin bir tabiiy narsalar ham dunyoda bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Tabiiy narsalar ham dunyoda bo'ladi. Va tabiiy narsa shundan iborat. Avlod yaxshi bo'lsa, odam ham jur'atlik bo'ladi shijoatlik bo'ladi g'ayratlik bo'ladi va tamagirchilik qilmaydi qo'rqmaydi hech kimdan tushunarli bo'ldimi bu shar'iy masala emas lekin faqat bir tabiiy masala bu shunga ergashib yurish shart ham emas faqat shu bir hayotiy masalalardan shuning uchun inson bir yaxshi mansab uchun bo'lsin yaxshi qarindoshlik uchun bo'lsin, avlodni so'raydi. To'g'rimi? Avlodni so'raydi-ku, o'zini qizini beraman desa, o'zini singilini beraman desa, avlodni so'raydi-ku. Nimaga so'raydi? Musulmon emasmi u? Musulmon, lekin avlodni so'raydi. Nimaga so'raydi? Mana shuning uchun so'raydi. Shar'iy masala emas, lekin tabiiy masala bor bunda. Va shuni ham bilib olinglarki, shariatda ham shunga o'xshaydigan bitta masala bor. Uni kufu masalasi deydi kufu tenglik nikoh masalasida nikoh bobida shu masala ham bor babul kuffi kaf fa vav valam yakul lahu kufuvan ahad kufu degan teng degan ya'ni alloh taolo bilan hech kim teng emas tushunyapsizlarmi xuddi shunday narsa nikoh bobida bor qaraladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zurriyatidan bo'lsa qiz oddiy odamga berilmaydi avlod buzilib ketadi va shu oddiy masalalar buni har odam tushunadi shuning uchun sizlar aytasizlarki karimov asl o'zbek emas u bir yahudiyni o'g'li bo'lsa kerak deysizlar to'g'rimi nima uchun aytasizlar inson emasmi u yahudi bo'lsa Yahud bo'lsa ahli kitob emasmi? Lekin vijdoningiz, tabiatingiz shuni qabul qililmaydi. Siz aytasizki, bu asl o'zbek emas deysiz. Nimaga deysiz? Avlodning masalasi bordir. Shu tugamaydi. Hammalar Odam alayhisalomning avlodlari. Lekin bunda ham darajalari bor. Bir-biriga berilgan fazilatlari bor. va tabiiy narsaki muhammad sallallohu alayhi vasallamning zurriyatidan bo'lgan qiz biz va siz unga qanday teng bo'lamiz to'g'rimi shundan hech kim inkor qilolmaydi lekin agar o'zi rozi bo'lsa er xotin rozi nima qiladi qozi allohu akbar amin gap tugadi o'zi shu qiz rozi bo'lsa u boshqa gap lekin shar'an haqqi bor men shu ishon bo'lmagan sayyid bo'lmagan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning zurriyatidan bo'lmagan shu odamga tegmayman desa, uni haqqi bor. Va shu haq tanlangan haqdir, birodarlar. Shariatda bor bu. Mana ustoz Abu Musab Suriy hafizahulloh bu yerda shu maqsadga ishora qilyapti. Shu cho'rilardan tug'ilgan podshalarning amallari va xuluqlari Xulafoy Rashidin va Banu Umayyaning xalifalardan ancha past edi. Va xilofat shu sabablik sekin-sekin zaiflasha bordi. Va oxir yiqildi. 3 sabab tajnidul mawali tajnidul mawali mawali mavlaning jam'i Mavla qul va mavali qullar. Ya'ni xilofat suqut bo'lganning 3-chi sabablaridan qullar lashkar shaklida tashkil qilishlik bo'ldi deydi. Harun ar-Rashidning o'g'li Mu'tasim billah hukumatga kelib shu ishni boshladi. Va arab odamlardan tashkil topilgan lashkar zaiflasha boshladi va ajamlardan olib kelingan qullardan lashkar tartib qilindi. Turkistondan yosh bolalar olib kelinar edi va ularga harbiy ilm berilar edi va ularning ishi faqat jang va jidol edi. Ularning ishi nima edi? faqat jang qilishlik. bular xalifa vasiq billah va xalifa mutavakkil alallohning hukumatida rasa avjiga chiqdi bular. Yosh-yosh bolalar edi oldin Mu'tasim billahning zamonasida. Endi vosiq billahning zamonasida va mutavakkil alallohning zamonasida katta-katta haybatlik mansablarda turadigan bo'ldi ular. O'rin bosar bo'ldi ular. Bu yerdan ma'lum bo'lib turibdiki, bu beilm yosh-yosh kichkina bolalar olib kelinar edi, ularga ta'lim nimadan berilar edi? Harbiy ta'lim, shar'iy ta'lim yo'q ularda. Harbiy ta'lim olib ular keldi va quvvatga ega bo'ldilar. Endi natijasi nima bo'ldi? Natijasi mana oldin har doim men sizlarga aytaman, ke ilm bo'lsa, kuch bo'lmasa, oqibati nima bo'ladi? Munofiqlik. Ilm bo'lsa, kuch bo'lmasa, shu odam borib borib munofiq bo'lib qoladi. Aytadi, qaytadi, aytadi, qaytadi. Ammo kuch bo'lsa va ilm bo'lmasa, buning oqibati nima bo'ladi? Xiyonat bo'ladi. Uni kuchi bor. Sindiraman, tindiraman deydi. Oqibati xiyonat bo'ladi. Umaviylarning paytda xilofat futuhat ustida futuhat qilib yurgan. Tushunalikmi? Qutayba bin Muslim Samarqand Buxoroga bordi, Muhammad bin Qasim Sindu Hindga keldi, Tariq bin Ziyod Andalusni bosib ketdi. Ammo Abbosilarning paytda mana shunaqa odamlar qo'mondonlik va haybatlik mansablarni bos olgan paytda futuhat to'xtab qoldi. Futuhat nima bo'ldi? To'xtadi. Faqat bularga qolgan ish nima edi? Ichki fitnalarni o'chirish va chegaralarni himoya qilish xolos. Oldiga yurish to'xtadi. وقد تحول الجند الموالي إلى جنود مرتزقة shu qullardan tashkil topgan lashkar oylikka qarab yuradigan lashkarga aylandi. Oylik berilsa jangga chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Hattoki bular shu darajada kuchayib ketdiki, xalifani bo'shatib yuborar edi va yangi xalifani o'rnatar edi va yangi xalifa qo'yiladigan kunida bay'at marosimi bo'lar edi. Shu bay'at marosimida shu fojiylar va qo'mondonlar Baytul mol xazinasini o'g'irlab olar edi. O'g'rilarning ishi bo'lar edi o'sha kuni. Kim qancha ko'p bo'lsa, o'sha shuncha ko'p qahramon hisoblanar edi. Mana birodarlar, shuning uchun men she'rda Tohirjon rahimahullohning shu so'zi bilan sizlarga nasihat qilmoqdamanki, Qorsob rahimahulloh aytar ediki, menga jangarilar kerak emas. Menga jangchilar kerak emas, menga mujohidlar kerak. Va mujohid kim bo'ladi? Ilmlik bo'ladi. Jihad fiqhini o'rganadi. Alloh taoladan qo'rqadi va hech kimdan qo'rqmaydi. Oylik uchun yurmaydi. Fulon va fulonchining roziligi uchun yurmaydi. Faqat va faqat nima uchun yuradi? Alloh taolaning rizosi uchun va i'loi kalimatulloh uchun yuradi ki Alloh taolaning kalimasi oliy bo'lsin xolos. mana bizga ham mujohidlar kerak birodarlar biz ham mujohid bo'laylik jangari emas faqat jangari bo'lsa odam kuchingizga ishonib qolasiz va dushman kuchingizdan qo'rqadi va kuchingiz yo'qmi o'ldirib tashlaydi sizni ham biz mujohid bo'lishimiz kerak shariatga qarab yuradigan odamlar bo'lishimiz kerak shariatni ko'zlab yuradigan odamlar bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa biz va o'g'rilarning o'rtasida farq qolmaydi. Biz va qaroqchilarning o'rtasida farq bo'lmay qoladi. Ularda ham qurol bor, bizda ham qurol bor. Ular ham odam o'ldiradi, biz ham odam o'ldiramiz. Mujohid va qaroqchining o'rtasida farq nima? Farq shuki, qaroqchilar, o'g'rilar kitob va sunnatni bilmaydi. Qur'on va hadisga qaramaydi. Ammo biz Qur'on va hadis bilan yuradigan toifamiz. Shariatni kuzlab yuradigan guruhlarmiz. Shuning uchun murodillar duo qilib qo'yaylikki, Alloh taolo bizni shariatdan adashtirmasin. Xilofat paytda beilm, beaxloq, beadab shu lashkarlar jang qilar edilar, hukumatlarni saqlar edilar, o'zining hukumatini, o'zining jamoatini saqlar edilar. Ammo futuhotlarga 0 ga 0 edi. Abbosiy xilofatda aytiladigan ikkita voqea bor. Bittasi Nakfur degan Rumlik podshaga Harun Rashid hujumga o'tgan edi. Undan keyin u Mendan oldin xotin kishi bor edi, u sizga jizya berar edi, men endi erkakman, jizya bermayman degan edi Nakfur. Harun ur-Rashid borib hujum qilmoqchi bo'ldi. U ikki barobar jizya beradigan bo'ldi u nomard erkak. Va ikkinchi voqeasi Mu'tasim billaning voqeasi bor. Va Mu'tasima deb bir qiz mazluma ayol baqirgan edi. O'shanda shu rumlik kofir aytgan edi-ki, Kesan Mu'tasim ablaqa otga minib. Agar shunday erkak bo'lsa u. Mu'tasim billaga shu xabar yetkazildi. Mu'tasim billa 80 mingta ablaqa otlarni yig'di va Amuriya degan shu mintaqaga hujum qildi va shu mazluma ayolni qutqardi va shu rumliklarni hammalarini o'ldirib tashladi. Shu ikkita voqea Abbosilarning davrida aytiladigan voqealari bor. Tushunyapsizlarmi? Bo'lmasa ularning orasida bo'lgan fitnalar, janjallar tarqalish shu narsalar bo'lgan bo'lardi. Futuhat davom etmagan. Nimaga? O'zaro janjallashgan bular. Va shu janjalda bular qullardan yordam olgan. aqidasiz janglar bo'lgan ba'zi joylarda. Faqat vatan uchun, davlat uchun bo'lgan, fitnalarni o'chirish uchun bo'lgan xolos. Va tabiiy narsaki siz bironta odamdan dunyo manfaatini olsangiz, u ham sizdan oladi. Junalik Siz bironta odamdan dunyoviy manfaatni olsangiz, u ham sizdan dunyoviy manfaatni so'rab o'tiradi. Mana shuni oqibatini ko'rib turibsizlarki, bular qachon xohlasa xalifani ishdan bo'shatib yuboradi. va yangi xalifani o'rnatar edi. Va o'sha xalifa o'rnatilgan kunida bay'at marosimi bo'lar edi. Va shu bay'at marosimida Baytul Molga rasa hujumlar bo'lar edi. Molamuf dil berham degan maqolning tirik misoli ko'rinar edi. Mola muft tushunasizlarmi? Tekin mola davlat va qalb rahm qilmaydi. Tekin moli davlat turibdi va qalb rahm qilmaydi. Borini oladdi. Ustoz Abu Musab Suriy hafizahulloh aytibdi-ki, xilofat suqut bo'lishning 3-sabablaridan chi shu bo'lgan. Ki tashqardan qullardan lashkar tashkil qilingan va o'sha lashkarda shar'iy ilm, diniy ilm yo'q edi va uning maqsadi faqat jangu jidol edi, xolos. Alloh taoladan xayrligini so'raymiz. Va Alloh taoladan istiqomat va sobit qadamligini so'raymiz. Alloh taolo mujohidlarimizga ilm va olimlarimizga jihod bersin. Ey musulmon, qadring اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p qorlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Oxiratni kam o'ylaysan, faqat dunyodan so'ylaysan. Dunyo ishin hech qo'ymaysan, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp arlendin Uygan indi ey Müslüman Yalan gel denip üzün Ötmez buldu aytar sözün Besinde aç aç aç közün Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon shayton seni yenga oldi qalbingga dunyoni soldi musulmoncha noming qoldi uyg'on endi ey musulmon G'aflat uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Haddan açtı bu Kafirge yoktur nefretin nafrating, xatarlidir bu holating, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p Uygan uyg'on ey musulmon, rozi bo'lmagin mushrikka, aralashib yashashlikka, otlan hijrat qilishlikka, uyg'on indi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldin Uygan indi ey musulman Kadrin kaçıp köparlendin Uygan indi ey musulman yurma turli fitna qilib birodaring dushman bilib dushman qarab turar kulib uyal uyal ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p qorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Qaymor bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat endi qo'lda boring, uyg'on indi ey musulmon. G'aflat Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey qo'lingga on jon bersang ham diningda qon diningda qol ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. Kadrin kaçıp köp harlendin, uygan indi ey Müslüman. Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on indi ey musulmon